Dobrý večer, vítám vás na eh, dalším biologickém čtvrtku. Než uvedu dnešního přednášejícího, tak upouta eh, na příště. Příště bude mluvit eh, Mila Stibůrek ze Zemědělské univerzity a bude mluvit o konceptu dědivosti, včetně nějakého historického exkurzu k vývoji toho konceptu a vlastně výkladu vůbec toho pojmu a konceptu dědivosti. Tak a e, dnešního přednášejícího určitě mnozí znáte, protože tady e, na e, katedře zoologie strávil dlouhou dobu. Peťo Mikula tady vystudoval, udělal obhájil PhD relativně nedávno, ale mezi tím stačil ještě strávit nějaký čas ve Spojených státech, Eh, a teď se vrátil, ale eh, je tady sice fyzicky, ale zaměstnán je eh, v Německu, v Níkově, jak vidíte, aspoň, aspoň na čas. Upozornil bych, že Peťo Mikula je extrémně odborně aktivní vlastně už od svých studií, jenom letos, letos má, má dva články v té skupině časopisů okolo Nature a dneska nám bude povídat o tom, jak strach ovlivňuje chování zvířat. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, príjemný pekný podvečer. E, veľmi rád by som poďakoval Davidovi Štorchovi za veľmi pekné uvedenie mojej osoby a taktiež e, organizátorom biologických štvrtkov za to, že ma sem vlastne pozvali. E, ono to bol môj veľký, vlastne taký vedecko-popularizačný sen, byť pozvaný sem ako rečník už vlastne od doby, kedy som začal študovať na tejto fakulte a po 15 rokoch čakania sa mi to aj splnilo. A, Vlastne e, v mojej prednáške by som vám e, rád povedal o tom, ako vlastne ten strach človeka ovplyvňuje správanie živočíchov okolo nás a vlastne aké ďaleko siahle dôsledky môže mať na fungovanie ekosystémov. Začal by som nejakým všeobecnejším úvodom, e, zadefinovali by sme si nejaké základné pojmy, potom by sme sa pozreli na situáciu prírodzených predátorov a dostali by sme sa k tomu človeku. Tak začal by som tým, čo je vlastne strach. Strach je evolučne starobilý mechanizmus, ktorý nás vlastne chráni alebo nutí nás vyhnúť sa nejakému hroziacemu nebezpečenstvu. Môže mať vrodenú zložku, napríklad, e, proste, aj keď ste v živote nevideli hada, tak keď na neho natrafíte, tak, sa, tak proste asi reflexne uskočíte. A potom môže mať zložku naučenú, e, to môže napríklad zdokumentovať na sebe, ako malé dieťa ma hrozne priťahoval oheň a raz, keď som bol E, proste ako malý chlapec, tak som chcel do toho hňa, do nejakého ohniska hodiť proste klacek, e, pošmykol som sa a skončil som s popáleninami druhého tretieho stupňa, tak som sa veľmi rýchlo naučil, že proste s tým ohňom není, není úplne radno sa zahrávať. E, ten strach je pod vlastne neurologickým a hormonálnym riadením. Z tej neurológie veľkú úlohu hrá hlavne hypokampus a amygdala. Ten hypokampus ten vlastne dodáva tomu našemu strachu nejaký kontext, napríklad nejaký, nejaký priestorový rozmer, kde vlastne k tomu, kde k nejakému vlastne nebezpečenstvu e, môže dôjsť a tá amygdala je skôr nejaká emočná pamäť. E, čo sa týka toho hormonálneho riadenia, tam e, vlastne môžem spomenúť úlohu nejakých adrenalínov alebo, alebo iných stresových hormónov. Eh, vlastne ešte som zabudol vlastne povedať, že v tej svojej eh, vlastne prednáške sa budem, budem sa snažiť vlastne vypichovať nejaké príklady, budem vlastne pracovať hlavne s nejakými case studies, ktoré si myslím, že sú ľahšie zapamätovateľné ako proste nejaký súvislý text nejakých informácií. Kde sa budem venovať hlavne nejakým experimentálnym štúdiám, ktoré majú väčšiu vypovednú hodnotu ako observačné štúdie a tie sa budem snažiť používať e, Czech-friendly Slovenčinu. A, e, takže ak by ste sa na to niekedy nechytali, tak, e, tak kľudne mi dajte vedieť. E, takže vlastne my ako ľudia, ale aj iné organizmy alebo živočichy hlavne e, majú veľký počet nejakých strachov. Ale jedným z evolučne najvýznamnejších, e, najvýznamnejších je strach z predátorov. E, proste každý živočích, ktorý bol v tej svojej evolučnej histórii vystavený nejakým predátorom a nebal sa, tak bol z toho evolučného súkolia asi veľmi rýchlo vyradený. Takže strach je veľmi adaptívny. Na druhej strane strach je proste negatívna emócia, negatívne ovplyvňuje fungovanie nášho mozgu, Eh, proste fungovanie imunitného systému, zdržuje nás od iných príjemnejších aktivít, napríklad hľadania potravy alebo, alebo hľadania partnera. Takže ak proste v blízkosti není nejaký predátor, tak je dobre sa toho, vlastne, e, toho, toho strachu zbaviť. A to napríklad môžeme pozorovať u nejakých e, ostrovných populácií živočíchov, proste u ktorých strach z predátorov častokrát vymizne, ale má to zase ten dôsledok, že ak sa tam nejaký nový predátor, nejaký invazívny predátor dostane, tak e, v zásade tie populácie majú celku problém. Ono sa ukazuje, že vlastne už len ten strach z predátorov má významný E, významný dopad na e, fitness, na rôzne zložky fitness živočíchov, napríklad plodnosť, fekunditu alebo prežívanie a môže mať dokonca nejaké evolučné dôsledky alebo kaskádovité efekty na fungovanie ekosystémov. Ako vlastne živočíchy môžu reagovať na, na predátora? Buď môžu zaujať tzv. proaktívnu odpoveď, to vlastne znamená, s tým predátorom sa v zásade vôbec nechcem stretnúť, takže zmením svoju nejakú priestorovú alebo časovú aktivitu, aby, aby, sme vlastne, aby som vlastne optimalizoval ten čas alebo minimalizoval riziko, že sa s nejakým predátorom stretnem. Ak už vlastne hrozí nejaké riziko stredu, stretu s predátorom, tak eh, môžem zmeniť svoje antipredačné správanie, môžem byť napríklad viac ostražitý, Eh, môžem unikať z väčšej vzdialenosti, môžem zmeniť svoje sociálne alebo skupinové správanie, hovorí sa viac očí, viac vidí, alebo proste nejaký charakter svojho pohybu. A vlastne k tomu bolo urobených niekoľko vlastne pokusov, že veľmi elegantných, proste akusticky vizuálnych aj pachových, ktoré vlastne ukázali, že nie len tá vlastne samotná predácia má vplyv na život organizmu okolo nás, ale už len ten samotný strach. Eh, tu môžem spomenúť napríklad prácu od austrálskych kolegov, eh, ktorí eh, v buši na experimentálnych plochách rozmiestnili buď moč, alebo vlastne nejaké výkaly psa dinga a sledovali, ako na to budú reagovať miestne kengúry. A ono sa ukázalo, že tie miestne kengúry boli plachejšie, častejšie vlastne nervózne podúbkávali tlapičkami a tiež vlastne tam bola menej ožraná vegetácia, takže vlastne tie kengúry viac času venovali vlastne sondovaniu toho, čo sa deje okolo nich, než, než vlastne krmeniu. E, ďalší elegantný pokus je, je z oblasti Plitvických jazier v Chorvátsku, kde vlastne tí experimentátori rozmiestnili e, moč vlka, ktorý je top predátorom a sledovali, ako sa bude vlastne, e, ako na to bude reagovať líška, ktorá je mezopredátor, vlastne predátor nižšej, trofickej, nižšej trofickej úrovne. A výsledky boli veľmi podobné, tie líšky boli na experimentálnych plochách viac ostražité, menej sa kremili a viac čuchali vlastne k zemi, e, vlastne snažili sa zistiť, čo sa tam vlastne deje. E, veľmi rád mám túto štúdiu, ktorá proste veľmi pekne experimentálne preukázala, že tá predácia, alebo už len ten strach z predátorov má významný vplyv na najrôznejšie zložky fitness, E, tohoto malého severoamerického spevavca, strnádlika spevavého, český strnáce spievnýho. E, vlastne e, autory tejto štúdie najprv našli pár alebo proste niekoľko hniezd toho strnádlika, tie obohnali nejakým elektrickým ohradníkom, a aby, aby vlastne zabránili tej priamej predácii a potom rozdelili hniezda na dve kategórie. Vlastne v okolí jednej prehrávali zvuky nejakých neškodných živočíchov a v okolí druhej skupiny prehrávali zvuky predátorov, napríklad medvedíkov čistotných, čiže mývalov, e, dravých vtákov alebo, alebo sov. A e, čo sa vlastne ukázalo? Tie hniezda, e, v okolí ktorých boli prehrávané zvuky predátorov, nielenže produkovali celkovo menej mláďat, ale do týchto hniezd bolo už na začiatku kladený menší počet vajec, z tých vajec, ktoré už boli znesené, sa menšia proporcia mláďat e, vyliahla a z tých vyliahnutých mláďat menšia proporcia vlastne opustila hniezdo. Takže vlastne to ukazuje, že už len ten samotný strach z predátorov môže veľmi významným spôsobom ovplyvniť veľmi dôležité stupne v tej, v tej rozmnožovacej kaskáde živočíchov. <clears throat> E, predácia alebo strach z predátorov môže mať veľmi významné aj kaskadovité efekty na fungovanie E, vlastne celých ekosystémov. E, keď medvedíkom čistotným e, v Britskej Kolumbii, ktoré sa krmia vlastne po brežných oblastiach, keď im prehráte hlas nejakého top predátora, tak oni v danej oblasti znižia svoju aktivitu, čo ale následne zvýši aktivitu ich koristi. V, tom, v tomto prípade to boli kraby ale zase zvýšená aktivita krabov zníži aktivitu kompetitorov krabov, nejakých pobrežných rybičiek a zníži početnosť ich e, koristí, čo sú, čo sú nejakí pobrežní mekíši. E, ďalšou už veľmi klasickou štúdiou, ktorá dokladá tie vlastne kaskádovité efekty, je reintrodukcia vlkov v Jeloslovenskom národnom parku v Spojených štátoch. Doteraz sa síce vedú nejaké diskusie, za ktoré tie vlastne environmentálne efekty mohli vlci a za ktoré bobry, pretože približne v dobe, kedy tam boli vysadení vlci, tak, eh, tak proste tam dorazili aj tí bobry. Ale ukázalo sa, že vlastne tá reintrodukcia vlkov mala za dôsledok zniženie, zniženie početnosti e, jeleňov v apity, tiež proste nejakú ich priestorovú a časovú distribúciu a vlastne zmenila sa tam aj tá vegetácia, celkovo charakter krajiny. Strach môže dokonca zabíjať. To, čo vlastne poviem teraz, berte trochu s rezervou. Sice vlastne túto informáciu mám z jedného prehľadového článku vo veľmi prestížnom časopise, ale nebol som schopný dohľadať e, originálny zdroj informácií a ani som nestiel napísať autorom štúdie, odkiaľ vlastne tieto data majú ale e, tam jeden pokus, ktorý vlastne zahrňoval e, lučných koníkov a pavúkov. Časti pavúkov bola, boli vlastne zalepené kusadla, aby nemohli fyzicky zraniť E, vlastne tie nymfy a autory štúdie vlastne sledovali, aká bude, aká bude úmrtnosť. A ono sa ukázalo, že aj v prítomnosti pavúkov s nejakou proste zalepenou e, tlamičkou Eh, umrelo až o 20, 20 eh, viac tých nymf ako proste v nejakých kontrolných podmienkach. A tá samotná predácia spôsobila len ďalších 9 nad úmrtí. Takže to vlastne celku pekne ukazuje, že proste tie nymfy sa vlastne vystrašili k smrti a ten, ten efekt už len toho strachu z predátorov môže byť v zásade podobne významný ako tá predácia samotná. Tak, e, vlastne všetky tieto pozorovania dali e, vzniknúť jednému konceptu, ktorému sa hovorí krajina strachu alebo landscape of fear. Ono už nejaké 20-30 rokov dozadu si vedci všimli, že vlastne tá priama predácia nedokáže vysvetliť všetky fenomény, E, ktoré sa týkajú vlastne priestorové alebo nejaké časové distribúcie e, živočíchov a začali pracovať s tým, že už len vlastne ten samotný strach by mohol mať veľký vplyv. Tá krajina strachu vlastne práve pracuje s tou priestorovou a časovou variabilitou v predačnom risku, ale tak, ako je vnímaná korisťou. Takže vlastne tá krajina strachu samozrejme je ovplyvnená tým prostredím, ale je to vlastne individuálne špecifická vlastnosť. Je to vlastne vlastnosť toho každého individua, toho, ako vlastne vyhodnocuje tie rizika e, vlastne v tej krajine. Takže každý vlastne ten živočích, každý, každý jedinec musí vlastne napríklad zobrať do úvahy diverzitu a aktivitu predátorov a predvídať nejaké riziko útoku. E, tá krajina strachu je ovplyvnená pomerne veľkým množstvom faktorov. E, jedným z nich je napríklad energetika alebo nejaká dostupnosť potravy a vody. Predstavte si, že ste E, nejaké savanové zviera a vo vašom teritoriu je len jedno napájadlo, v ktorom akurát je krokodil a proste v blízkom, e, v blízkom krovisku odpočíva veľmi často sforka levou. Aj tak sa proste pôjdete napiť pretože, a risknete to, pretože inak vlastne neprežijete. E, tiež si môžete risknúť nejakú proste parazitárnu nákazu, tiež proste veľkú úlohu hrá demografia, takže napríklad u hierarchicky sociálnych organizmov Mm, tie dominantné jedince môžu obývať optimálnejšie habitaty než, než e, tie proste menej dominantné jedince. Fáza reprodukčného cyklu. E, napríklad u niektorých vtákov sa ukazuje, že nie sú veľmi ochotné riskovať na začiatku svojho reprodukčného cyklu ale proste postupne, s časom, s tým, ako sa proste tie mláďatá liahnú, ako proste rodičia sedia na tých vajíčkach, ako ich krmia, ako do nich investujú tú energiu, tak rodičia sú viac a viac ochotní vlastne do nich investovať, pretože, pretože vlastne s nimi stratia nejaký čas a minuli na nich nejakú energiu. Tiež tam môže hrať úlohu habitat alebo evolučná história. E, to je len vlastne taký posledný príklad toho, ako tá vlastne krajina strachu môže vyzerať a že môže je veľmi dynamická. E, vlastne toto sú výsledky jednej štúdie e, z Južnej Afriky, kde môžete vidieť riziko e, predácie orlom, pavianom, leopardom a hadom. A tu môžete vidieť, ako to vlastne vyhodnocuje tento druh opice, mačiak, český kočkodan vidíte, že proste v celku sa snažia vyhýbať proste územiam, kde je veľmi aktívny leopard alebo paviáni, ale pritom trošku ignorujú napríklad riziko predácie hadom. Tak, a tým sa vlastne dostávame k tomu človeku. E, väčšina ľudstva aj dneska sa živí rastlinnou potravou, to nás učili už proste na základnej škole, človek je tvor všežravý, proste mixujeme tú živočíšnu aj vlastne rastlinnú potravu. E, na druhej strane je ale nutné povedať, že na svete je nás zatiaľ 8 miliárd, do roku 2100 eh, nás bude 10 až 11 miliárd a vlastne s tou rastúcou spotrebou mesa, ktorú môžeme dneska vidieť, tak vlastne človek je veľmi významným vlastne hybateľom v tej biosfére a do veľkej miery alebo ovplyvňuje veľký počet populácií živočichov skrz práve nejaký lov alebo eh, proste predáciu. Ono to není vlastne žiadna nová, nová vec, proste človek loví aktívne minimálne nejaké desiatky tisíc rokov. A práve e, človeka, aj, ke, aj keď vlastne není typickým predátorom, my nemáme tie vlastnosti, ktoré by mal mať typický predátor, ale práve v súvislosti s tým, že je nás veľa, sme veľmi inteligentní, vynaliezaví, máme moderné zbranie, tak vlastne a, a proste iné veci, tak, tak človeka dneska môžeme považovať za superpredátora, ktorý vlastne šíri proste strach, e, kde sa pohne. V čom sme vlastne iní ako, ako tí klasickí predátory? E, vlastne za prvé intenzita nášho lovu presahuje loveckú aktivitu prirodzených predátorov. Ak ste morská ryba, tak máte asi 14 krát väčšiu šancu, že vás e, proste uloví človek, než že vás ožerie proste nejaký predátor, ktorý je s vami v tej pobrežnej zóne 24 hodín de- denne. Tiež vlastne lovíme e, jedince na vrchole síl, čo je veľmi neobvyklé. Klasický predátor si vyberá skôr tie suboptimálne jedince, takže príliš mladé, príliš staré jedince alebo proste jedince v zlom zdravotnom stave. Tiež lovíme vrcholových predátorov a megafaunu, ktoré, ktoré väčšinou proste nemajú prirodzených predátorov. A taktiež máme niečo ako trofeový lov a možno ma niektorí kolegovia opravia, ale sme snáď jediní obratlovci, ktorí proste využívajú globu koristi iné druhy, takže napríklad kone, polovnícke psy alebo, alebo proste nejaké cvičené dravce. E, niektoré e, vzory v tej ľudskej aktivite a v prítomnosti e, sa dajú predikovať. Proste máme tu efekt napríklad víkendu, kedy sú ľudia vonku aktívni, ľudia sú tiež denné bytosti, takže väčšina tých predačných udalostí sa odáva, odohráva cez deň. Taktiež lovecká sezóna je nejak priestorová, časovo obmedzená ale niektoré ďalšie veci sa predikujú ťažšie, napríklad proste, kde vypukne nejaký ozbrojený konflikt alebo kde stúpne proste miera, miera mm, proste e, ako poučingu vlastne pytliactva. E, tým, že vlastne človek je posledných pár desiatok tisíc rokov v zásade v celku, alebo okay, pár posledných tisíc rokov veľmi významným lovcom, tak eh, sa začali skúmať aj nejaké evolučné dôsledky tej loveckej aktivity na eh, proste živočichy okolo nás. Väčšinou sa týkali morfologických znakov, pretože tie lepšie proste fosilizujú alebo lepšie sa zachovávajú v tom nejakom zázname, takže napríklad eh, z oblasti Stredomoria máme záznamy o tom, že veľkosť pancierov suchozemských korytnačiek sa proste zmenšila o XY percent, práve kvôli tomu, že ľudia veľmi radi zbierajú hlavne tie, hlavne tie väčšie, eh, väčšie jedince. Tu sú nejaké zase nedávne štúdie, ktoré ukázali, že intenzívnym lovom môžete zmeniť vlastne veľkosť nejako parožia alebo rohov u kopytníkov, taktiež počas mozambickej občianskej vojny e, počet samíc slona, ktoré proste nemali, e, nemali kly, stúpol proste z nejakých 20% pred vojnou na nejakých 50% po vojne. No a to je vlastne taká posledná vec, e, ako sme proste výkonní lovci, tak e, e, ak sa pôjdete pozrieť do nejakých tropických oblastí tak a pôjdete napríklad do pralesa, tak zistíte, že je tam nejak podozrivo ticho a to je proste tým, že veľká časť nejakých akusticky signalizujúcich organizmov je už dávno vylovená, týka sa to vtákov alebo veľkých cicavcov. Nemusíme ísť ani do Afriky, len v Európe každý rok odlovených minimálne 100 miliónov kusov jedincov s druhou, ktoré sú v druhej prílohe smernice o vtákoch. Ak sa k tomu pridá ešte ilegálny lov, tak sú to ďalšie desiatky miliónov e, kusov len vtákov naviac. A hambou je, že vlastne niektoré blízkovýchodné krajiny sú na tom lepšie ako niektoré európske krajiny, čo sa týka toho ilegálneho lovu. Tak, a teraz ako ešte dostávame k tomu strachu z človeka, Eh, tam sa vlastne ukazuje, že ten strach môže byť strach z človeka môže byť skutočne silnejším ako strach z nejakých prirodzených predátorov. To je veľmi eh, elegantná štúdia eh, z Anglická na jazvecoch. Tým vlastne prehrávali autory štúdie niekoľko zvukov, buď to bola neškodná ovca, vlk, pes, medveď alebo človek a ukázalo sa, že efekt toho hlasu človeka je absolútne najsilnejší. Proste jedince jazveca, ktoré boli vystavené zvuku človeka, tak sa chodili krmiť vonku podstatne neskôr, boli viac ostražité, menej času venovali zberu potravy a taktiež absolvovali menej, menej krmiacich návštev niektorým územiam sa úplne vyhýbali. E, toto je veľmi recentná štúdia z Krugerovho národného parku. Tam sa zase snažili porovnať, či je strach z človeka väčší ako strach e, z úplne najväčšieho top predátora savany leva. A, ukázalo, a ukázalo sa, že áno a, ten, a proste tá reakcia zvierat je e, proste niekoľkonásobne silnejšia na ten, na ten hlas, e, e, hlas človeka než hlas leva. A tento vzor bol vlastne pozorovaný až u 95 vlastne skúmaných skúmaných savanových cicavcov. Jedinou výnimkou bol slon a africký pes hienovitý. Otázkou je prečo. Eh, vlastne ten strach človeka môže ovplyvňovať aj mnohé ďalšie aspekty v tom správaní zvierat. Zvieratá, ktoré nás veľmi nemajú radi, tak sa môžu vyhybať ľudské infraštruktúre, napríklad cestám, budovám, eh, obydlia, môžu obmedzovať svoju dennú aktivitu, proste tým, že človek je denný, tak eh, sa nám môžu snažiť vyhýbať, takže môžu byť aktívne skôr ako večer alebo skoro ráno, kde sa môže meniť tá obozretnosť a tiež proste nejaké, nejaké nejaký čas berú potravy a podobne. E, keď som vlastne pripravoval túto prezentáciu, tak som narazil na jednu v celku vlastne takú smutno zábavnú štúdiu e, o medveďoch e, zo Švédska. Tam vlastne autory štúdie odchytili asi 30 medveďov, pripevnili na nich GPSky a vlastne e, potom tým medveďom dali nejaký čas, aby zdrhli a potom ich začali vlastne prenasledovať a hľadať. A ukázalo sa, že keď toho medveďa našli, tak e, chudák medveď až 3 dní po vlastne strete s tým experimentátorom obmedzil svoju dennú aktivitu, aby sa mu to zase nestalo znova. A co mi tak ukazovalo, Ja som myslel, že jako obědvají, tak mají lidi No, bro. No. No, takže, takže, takže vlastně e, e, tyto výsledky ukazují, že, že vlastně ten strach človeka ovplyvňuje nielen e, vlastne nejakú tú nevidnou korisť, ale aj tých skutočne, skutočne veľkých predátorov, a veľmi dlho sa diskutuje, e, aký scenár vlastne v tej prírode nastáva. Proste hovorí sa občas, že človek môže priťahovať tých predátorov a odpudzovať korisť. To je tu, môže priťahovať aj korisť, aj predátorov E, môže odpudzovať aj korisť, aj predátorov, alebo môže slúžiť ako nejaký ochranný dážnik pre tú korisť a vlastne odpudzovať predátorov. Vlastne hlavne e, v prípade toho štvrtého scenáru, e, to, ten scenár sa hlavne uvažuje v urbánnych oblastiach, proste hovorí sa častokrát, že v mestách tých predátorov veľa není, preto je tu vlastne v celku veľa iných organizmov, ktoré sa proste nemusia tej predácie báť, ale ono to nemusí byť úplne pravda E, ja si pamätám, keď som 10 rokov dozadu písal môj prvý single Autor Paper a zatiaľ jediný a myslím, že to bude úplne môj jediný, tak e, e, ten sa týkal antipredačného správania vtákov v Prahe. A tam som práve ako spomenul tú takú ako klasickú poučku, proste v mestách je bezpečno, není tu veľa predátorov. Ale jeden vlastne recenzent si všimol, že data mám z Prahy a napísal mi, ale však v tej Prahe máte tú veľkú kolóniu krahulcov, a proste, že, že to nemusí byť pravda. Tak som to tam nejak zainkorporoval, ale stále mi to vlastne vrtalo v hlave, Eh, jak je to možné, že vlastne máme tu nějakou proste superabundantní populaci krahulcov, ale ja jsem vlastně zber, pri zbere žiadnu ne, eh, skoro žiadnych krahulcov nevidel. A ono sa ukázalo, že od tých 80 rokov, kedy vyšla ta originálna štúdia, vlastně ta populácia nějak skolabovala a vlastne vrátila sa vlastne za tých nejakých 20-30 rokov k normálu. Proste dneska by som nepovedal, že sú tu krahúsi nejak ako superabundantní. No a aby som sa vrátil vlastne k tomu, ktorý z tých štyroch scenárov vlastne nastáva najčastejšie. E, nedávno vyšla pekná metaanalýza, takže vlastne štúdia, ktorá zobrala všetky predchádzajúce štúdie a snažila sa vlastne syntetizovať ich výsledky a ukázala, že vlastne nastávajú úplne všetky štyri. E, záleží to veľmi na proste nejakých tých lokálnych podmienkach. Takže práve, aby som to vlastne nejak zhrnul, tak človek tým, že ovplyvňuje práve aj tých najväčších predátorov alebo proste nejaké väčšie živočíchy, tak môže zase ovplyvňovať celú tú nejakú proste interakčnú e, kaskádu a ovplyvňovať e, už len tým, že šíri strach e, vlastne život v tých, v tých ekosystémoch. K lepšiemu pochopeniu efektu strachu z človeka nám pomohla aj nedávna pandémia COVID-19. Tam nám vlastne veľmi pomohli aj nejaké sociálne médiá a platformy občianskej vedy, kde ľudia proste mohli, e, alebo stále môžu vo voľných chvíľach nahrávať nejaké svoje pozorovanie najrôznejších organizmov. Ono, možno si pamätáte ešte také tie bombastické proste titulky, ja neviem, delfíny sa vrátili do Benátok, e, proste karety boli videné tam a hentam. E, čas bola pravda, čas nebola a ukázalo sa, že vlastne celý ten príbeh je oveľa zložitejší pretože ono vlastne nemenila sa len tá ako mm, absolútna aktivita toho človeka v mestách, ale vlastne menila sa aj tá denná priestorová variabilita. A vlastne, takže, takže vlastne tá zase mohla spôsobiť ako rôzne komplexné efekty na, na vlastne život organizmov okolo nás. A tu by som vypichol len dve také v celku pekné štúdie. Jedna ornitologická, tí vlastne autory tejto štúdie skúmali, či sa skutočne zvyšil počet vtákov, jedincov vtákov v mestách počas pandémie a ono sa ukázalo, že vôbec. Proste tie vtáky počas pandémie do miesta neliezli, ale čo sa zvýšilo alebo zlepšilo, tak to bola detektabilita. Takže šanca, že vlastne ten výskumník proste toho vtáka vôbec pozoruje, napríklad kvôli zniženému hluku z aut. Takže keď ste ornitolog, častokrát tie vtáky počítate podľa hlasu, a práve ako tá znižená hlušnosť by mohla prispieť k tomu, že, že tie vtáky boli viac ako detektabilné. E, ďalšia štúdia zo Severnej Ameriky, tam e, vlastne kolegov zaujímalo, e, či niektoré veľké cicavce viac ako penetrovali do tých miest počas pandémie. A ukázalo sa, že zatiaľ čo puma áno, tak proste ostatným veľkým cicavcom, napríklad losom, rysom, kojotom alebo medveďom to príliš nešlo. Proste aj tie v zásade vyprázdnené mesta im, im proste príliš neslušali. A ono je ešte proste nutné povedať, že vlastne tie rôzne protipandemické opatrenia neboli všade rovnaké. E, napríklad, ak ste chceli v Izraeli do proste nejakého mestského parku, tak ste na to museli mať povolenie. U nás proste ten počet ľudí v mestských parkoch napríklad trošku stúpol, vo Fínsku sa absolútne nič nemenilo. Takže, takže vlastne tie, tie efekty mohli byť veľmi, veľmi špecifické pre určitú oblasť. Tak, e, ďalším vlastne parametrom správania, ktorý môže byť ovplyvnený strachom človeka je únikové správanie, to je moja obľúbená téma, v posledných e, rokoch sa aj trošku venujem. E, vlastne to únikové správanie e, sa častokrát meria únikovou vzdialenosťou, to je v zásade ako veľmi triviálna vec. Anglicky sa označuje fly initiation distance alebo escape distance. A vlastne predpokladá sa, že táto vzdialenosť predstavuje nejaký trade-off medzi vlastne nákladmi, ktoré prináša ten únik Takže a to sú, to nie, e, to sú nielen ako e, energetické náklady, ale proste keď unikáte, nemáte čas sa krmiť, nemáte čas proste hľadať partnera a ziskami, ktoré vlastne prináša to, že vydržíte a zostanete ešte na mieste. A tam sa, tam ako neprekvapivo sa napríklad ukázalo, že proste jedince a populácie, ktoré sú lovené, tak sú proste plachejšie ako jedince a populácie, ktoré lovené nie sú. To, to veľmi prekvapivé není. Ale e, tá vlastne to únikové správanie, tá úniková vzdialenosť je ovplyvnená obrovským množstvom faktorov. E, ja sa nebudem venovať úplne všetkým dopodrobná, ale v zásade to len tak e, preletíme, aby ste videli, že tá situácia môže byť veľmi komplexná. E, môže to byť nejaké fyzické vlastnosti krajiny, ako topológia, ako je vlastne hornatá tá krajina, na akú vzdialenosť je vidieť E, napríklad vegetácia, niektoré proste druhy využívajú vegetáciu ako on tam sa schovávajú pred predátormi, takže ak napríklad sedia na strome, tak, tak sa vás boja menej. Snehová pokrývka, voda, vlastnosti druhu a jedincov. E, tam vo všeobecnosti platí, že veľké druhy sú plachejšie ako malé druhy. To, to v zásade nie je nič prekvap, e, prekvapivého ale tie sa ukazuje, že jedince, ktoré viac investujú do súčasnej reprodukcie, tie sú ochotné riskovať viac, pretože vlastne tá vízia tej budúcej reprodukcie je vlastne u nich, u nich nižšia, takže sú, takže sú ochotné riskovať viac. E, ďalšiu úlohu môžu hrať nejaké e, unikové, kognitívne alebo senzorické schopnosti. Eh, ohľadom tých kognitívnych schopností preborníkmi sú napríklad krkavcovité vtáky. U nich skutočne záleží na to, či k ním sa približujete priamo alebo okľukou, či na nich pozeráte, nepozeráte, či ste sa zastavil, nezastavil, akú farbu má vaše tričko, eh, či proste už majú s vami ako konkrétnou osobou nejakú zlú skúsenosť, eh, oni, oni si vás pamätajú potom nejaké obranné stratégie, či sa druh spolia skôr na únik alebo na kamufláž, pohlavie, vek, skúsenosti, zdravotný stav. E, potom veľkú úlohu hrajú aj situačné vlastnosti. Tu by som vypichol hlavne tú štartovaciu vzdialenosť. Štartovacia vzdialenosť je vlastne vzdialenosť, ktorej sa predátor, v tomto prípade človek, začína približovať ku koristi. E, v starších štúdiách táto vzdialenosť bola častokrát zanedbávaná, e, ale ono sa ukazuje, že vlastne to absolútne najsilnejší prediktor toho, z akej vzdialenosti pred vami ten živočích ako zdrhne. E, doteraz sa vlastne diskutuje, čo vlastne tá štartovacia vzdialenosť je, či je to vlastne len vlastne artefakt tej metódy, proste z princípu e, tá úniková vzdialenosť musí byť rovná alebo kratšia ako štartovacia vzdialenosť. Takže to vlastne môže byť vlastne nejaký ten artefakt tej metódy, v zásade len nejaká matematika alebo či vlastne tá štartovacia vzdialenosť nesie aj nejakú ako biologickú vlastnosť, napríklad, že na určitú vzdialenosť už proste to zvieranie nie schopné detekovať, ani ono vás, alebo vlastne na akú vzdialenosť vás vôbec k sebe ako nejak pripustí. Eh, ďalším faktorom je skupiny, eh, ako som hovoril, viac, o, eh, viac očí, viac vidí, ale ukazuje sa, že ten efekt skupiny je veľmi vlastne špecifický situačne aj pre určité taxony. Takže napríklad zatiaľ čo u bahniakov, vzťahovavých vtákov, tá veľkosť skupiny hrá pomerne rolu na, na, na ich strach z človeka alebo z predátorov, tak u iných skupín, napríklad spevalcov, veľkú úlohu nehrá. Tiež to môže súvisieť s tým, ako sa tie data zbierajú. Napríklad predstavte si, že čím väčšie hejno proste vtákov máte, tým je väčšia šanca, že sa v ňom bude nachádzať nejaký bojazlivý jedinec. A ten väčšinou svojou ako reakciou proste spustí proste reakciu tých iných jedincov, takže ono práve častokrát vychádza, čím väčšie hejno, tým tie vlastne vtáky utečú skôr a vôbec to neodpovedá vlastne tomu efektu ako mnohých, e, proste mnohých očí alebo a, a tak. Takže, takže ako tam, tam, tam to môže závisieť práve na tej metodike, ako sa tie data zbierajú. Tiež nejaká vzdialenosť k ukrytu, ako som spomínal, sezóna, obývané územie, či ten vták už má nejakú skúsenosť s ľuďmi alebo nemá, tomu sa ešte budeme venovať neskôr, blízkosť potravy a tak ďalej. Ale tiež úlohu hrajú aj nejaké vlastnosti predátora, e, aký je to typ predátora, ako s ním máte skúsenosť, ako je veľký, ako rýchlo sa k vám približuje, aká je jeho hustota, počet, v e, prípade človeka práve tá farba trička alebo napríklad nosenie e, rúška. E, to sme mali v celku diskusiu s kolegami hlavne z Číny. Asi, asi viete, že proste v niektorých azijských krajinách to nosenie rúška má ako dlhodobú tradíciu. A práve ako v Číne vyšla jedna štúdia, ktorá ukázala, že práve počas pandémie to nosenie rúšok ešte spôsobilo nejaký efekt na správanie tých vtákov, čo veľmi nedávalo zmysel, pretože tam sa to vlastne stáva, alebo to nosenie rúšok je vlastne veľmi rozšírené. Tak my sme sa snažili vlastne zopakovať, a bolo to len u jedného druhu vrabca, my jsme se vlastně snažili tu štúdiu replikovať eh, v Európe, asi v piatich krajinách. Eh, urobili jsme to cez desiatky druhov a ono sa ukázalo, že v zásade asi ani u jedného druhu proste ten efekt nosenia rúšky nebol. Ono predikcia bola taká, že tá rúška môže byť ako nový, proste nový podnet, takže tie vtáky sa toho môžu bať viac. Eh, prostě niektoré psychologické zase práce tvrdili, ktoré pracovali s nejakými proste krkavcovitými vtákmi, tie zase tvrdili, že prostě keď máte tú rúšku, tak eh, pre tie vtáky je ťažšie ako čítať vaše emócie, ako sa tvárite, ako ste proste agresívni, dominantní a podobne, ale ukázalo sa, že im to proste jedno, oni vedia, že ste človek a väčšinou im v tých mestách proste nič neurobíte. Tak, eh, tak aby sme sa zase z tých komplexných vecí dostali k tým jednoduchším, tak niektoré pravidlá proste platia všeobecne. Eh, úplne najzásadnejšie je práve tá štartovacia vzdialenosť, tá dokonca platia aj u bezobratlých E, potom e, vplyv toho, toho prostredia, meské vtáky, to je neprekvapivé, sú vo všeobecnosti menej plaché ako vtáky proste v nejakých rurálnych alebo prirodzených biotopoch. Taktiež e, veľmi konzistentne nachádzame efekt veľkosti tela. Väčšie druhy sú viac plaché ako menšie druhy. A potom ten efekt lovu, to bolo dokonca preukázané aj u nejakých proste korálových rybičiek, keď k ním proste šnorchlujete e, s nejakou harpúnou, tak oni o tom vedia, že im chcete ublížiť a proste e, dokážu proste identifikovať tú harpúnu a proste utečú pred vami z väčšej vzdialenosti. Čo je na tých únikových vzdialenostiach alebo celkovo na tom únikovom antipredačnom správaní zaujímavé, že je veľmi, veľmi konzistentné v rámci jedinca. Takže tie jedince vlastne vykazujú nejaký behaviorálny syndrom. Môžete mať jedince, ktoré sú veľmi odvážne a sú odvážne celý život a jedince, ktoré sú plaché a sú plaché celý život. E, Taktiež sa ukazuje, že vlastne tá plachosť alebo... Mm, e, no vlastne tá plachosť je e, v zásade veľmi dedičná, alebo pomerne dosť dedičná, takže odvážni rodičia väčšinou plodia potomkov, ktorí, ktorí, ktorí sú podobne odvážni ako oni. E, do toho antipredačného správania sú zapojené niektoré gény, častokrát sa skloňujú hlavne, hlavne gény pre e, dopaminové receptory alebo pre e, serotonín transportérové receptory. Tam sa ukázalo, že Eh, niektoré varianty týchto génov sú oveľa častejšie u mestských populácií vtákov ako, ako u tých vidieckých. Ďalšiu úlohu proste hrajú aj tie hormóny. Samozrejme dáva to zmysel, že proste v nejakom antipredačnom stresovom chovaní by mali hrať eh, úlohu nejaké stresové hormóny, ale ono sa ukázalo, že tá situácia je pomerne zložitá. Zatiaľ čo proste tá bazálna, tá základná hladina stresových hormónov v kľude veľmi alebo v celku dobre koreluje e, s tou mierou e, proste plachosti, tak e, to navýšenie po tej stresovej reakcii už vlastne s tou odpoveďou veľmi nekoreluje. Tiež proste tam môžu hrať úlohu skúsenosti alebo, alebo nejaká konkrétna kondícia toho, toho jedinca. Tak. Vlastne človek je nielen lovec, ale častokrát sme na tie zvieratá hodní proste krmíme invazívne druhy, staráme sa, e, snažíme sa, aby nevyhynuli druhy, ktorým sme spôsobili, že sú na e, okraj vyhynutia. E, proste budujeme nejaké krmítka, proste mazlíme sa s nejakými inými predátormi a podobne. A, a proste ten náš vzťah k tým zvieratám je častokrát ambivalentný. A, a proste tie živočichy musia vedieť vlastne vyvažovať to, aká konkrétna situácia, alebo proste čo, im, čo im vlastne hrozí a není to eh, častokrát úplne jednoduché. Takže tu by som sa vlastne vrátil k tomu, k tomu habitatu. E, ako som povedal, proste mestské populácie vtákov sú vo všeobecnosti menej plaché ako, ako tie vidiecké populácie, čo dáva super zmysel, ale aj v rámci miest, síce ten efekt je slabší, tak s narastajúcou populačnou hustotou ľudí e, vlastne e, stúpa, stúpa alebo klesá vlastne tá, klesá vlastne tá plachosť. Uh, jo, to som vlastne zabudol, čo som chcel povedať, ale uh, jo, mal to byť niečo zaujímavé, ale teraz mi to vypadlo, tak prejdem asi ďalej. Uh, jo, už viem. E, takže vlastne ono, vlastne tieto ako poznatky ohľadom proste plachosti v mestách a mimo mesta sú v celku triviálne. Ale ono sa ukazuje, že vlastne tá tolerancia človeka alebo tá miera strachu človeka, ktoré vykazujú jednotlivé druhy, môže byť veľmi významným faktorom toho, ako sú tie druhy schopné s nami koexistovať a toho, ako budú vlastne v tom antropocéne, kde proste tá aktivita ľudí všade rastie, Eh, ako, ako, ako úspešné proste budú. Eh, je pro, proste, bolo opublikované veľké množstvo štúdií, ktoré sa zaoberali tým, ako vlastne vyzerá druh ktorý proste s nami je schopný koexistovať. Čo sa týka vtákov, ja som ornitolog, takže venujem sa hlavne vtákom, tak čo sa týka vtákov, tak meské druhy vtákov sú väčšinou menšie, množia sa rýchlo, E, majú nejaké lepšie disperzné schopnosti, sú to skôr zrnožeravci než proste insektivory, takže krmia sa skôr ako nejakou rastlinnou potravou než, alebo semenami rastlín než, než proste nejakým hmyzom. Ale ďalším dôležitým faktorom by práve mohla byť tá tolerancia e, vlastne e, človeka, pretože ono, vlastne všetky tieto vlastnosti, či ste veľký, či ste malý, alebo čím sa krmíte, sú vám vlastne na nič, ak nedokážete vlastne tolerovať to gro a to je vlastne to, toho človeka. A ono sa ukázalo, že druhy, ktoré vlastne majú klesajúce poplašte tendencie, tak sú vlastne druhy, ktoré sú plaché, ktoré veľmi toho človeka neto- netolerujú. Je vlastne ťažké povedať, čo je príčina, čo je dôsledok, aký je vlastne mechanizmus za tým. Ehm, na to snad prídeme v budúcnosti, ale, ale, ale to sú nejaké základné výsledky. Tak a e, to sa vlastne blížime trochu ku konci. A tu by som ešte vlastne rád spomenul nejaké naše štúdie a štúdie kolegov z UCLA, ehm, ktorí sa vlastne venovali tomu, ako sa mení tá tolerancia e, k človeku u, u, u proste vtákov počas pandémie alebo pred pandémiou COVID-19, počas pandémie a po. E, tak kolegovia vlastne zistili, že počas tej pandémie na tej individuálnej úrovni sa nič veľmi nedialo. Proste to podporuje to, že proste tí jedinci sú veľmi konzistentní vo svojom správaní v danom kontexte. Eh, my sme pracovali skôr na nejakej populačnej úrovni, my sme nemali označené jedince, eh, ale v zásade pracovali sme s tým, že mali sme veľmi dobré a dlhodobo osemplované niektoré európske krajiny, eh, Česko, Polsko, Maďarsko, Fínsko a ešte Austráliu a častokrát sme mali osamplované proste tie isté parky pred, alebo vtáky v tých istých parkoch pred e, vlastne pandémiou a e, počas pandémie. A ono sa ukázalo proste presne to isté, čo vlastne u tých individuálne značených jedincov. jedincov. V zásade vôbec nič sa vlastne nedialo. Vlastne e, tam skoro nenastávala žiadna zmena. Čo bolo ale zaujímavé, my jsme vlastně se snažili zjistit, prostě OK, nebyla žádná zmena, tak eh, čím to mohlo být. Tak jsme si vyťahali data o Google mobilitě, to, to asi poznáte ten index, který prostě trackoval mobilné telefony alebo uživatelů prostě eh, eh, Google, počas od začiatku pandémie až do roku 2022 a proste sledovali, ako sa mení tá ľudská aktivita. A ono sa, a ešte, ešte by som vlastne povedal, že vlastne tie data pred pandémiou nie sú pre Google Mobility Index dostupné, takže my sme vlastne ako nejaké proxy pre to, čo sa dialo pred pandémiou, použili rok 2022, ktorý bol ako covidový rok. A ono sa ukázalo, že OK, počas pandémie ten, tá celková úroveň ľudskej aktivity e, asi trošku poklesla e, v porovnaní, e, alebo počas, počas toho covidu proste ľudská aktivita bola nižšia než asi pred a po. Ale keď sa pozriete, tak tá vlastne medzidenná aktivita alebo aktivita ľudí v rámci dňa alebo medzi týždňami je tak obrovská, že vlastne to, čo spôsobil COVID, tak vlastne dáva to zmysel, že to nemalo vlastne žiaden vplyv na to správanie zviera, pretože tá medzidenná v rámci denná, medzitýždenná zmena v, tom, v, tom, v tej aktivitě člověka vonku je tak obrovská, že, že, že proste vtáky jako takéto medziročné výkyvy úplně v pôde zvládají. Tak, e, čo stále nevieme? Ako napríklad merať strach? Aká je biologická významnosť jeho jednotlivých zložiek? Ako vlastne merať vôbec tú ľudskú aktivitu v prostredí? Vo väčšine týchto štúdií proste rozdělíme živočichy na ty, které žili v mestách, v tom urbáně a na živočichy, které žili v mestách v rurále. Ale prostě to, čo platí v Európe, kde máme v zásadě v celku kompaktnou zástavbu, to nemusí platit v Afrike, to nemusí platit prostě v Severné Amerike, kde ta zástavba může být viac ako rozplizla. Ehm, otázkou je, či je vlastně urbánnym prostredí například nějaká benzínová pumpa uprostred australského buša. Ono sa ukazuje, že v určitom zmysle áno, Uh, ehm, Napríklad v jednej našej štúdii, kde sme sa venovali vlastne antipredačnému správaniu vtákov naprieč svetovými savanami, mali sme proste data z Južnej Ameriky, skoro z celej, z celej subsahárskej Afriky a z Austrálie, tak sme vlastne porovnávali, čo vysvetlí, čo vysvetlí viac variability v tom unikovom správaní vtákov. Či, či to bude proste to ako binárne rozdelenie urban-rural, alebo to bude proste nejaký viac proste uh, Ehm, kontinuálny index, napríklad nejaký, eh, nejaká ľudská stopa, human footprint, eh, ľudská denzita a podobne. A ono sa ukázalo, že eh, len to úplne proste binárne rozdelenie, subjektívne rozdelenie na ten urbán a rurál je vlastne oveľa silnejším prediktorom ako nejaké tie uh, tie, tie proste viac eh, ako technické a viac, dajme tomu, objektívne eh, proste indexy. Takže, takže vlastne on ten urban, rural vlastne nesie v sebe nejakú informáciu, ale zatiaľ to nevieme veľmi dobre popísať. E, tiež je vlastne otázkou, e, vlastne, ktoré prvky tej ľudskej aktivity ovplyvňujú to správanie zvierat okolo nás. Je to proste tá absolútna denná aktivita, je to aktivita ráno, aktivita večer, sú to nejaké výkyvy, toto vlastne vôbec nevieme. Tiež je veľmi slabo prepojené naše pochopenie vlastne toho, toho strachu s nejakými hormonálnymi a fyziologickými procesmi, tomu tiež stále veľmi nerozumieme, kedy sú poznatky človeka prenositeľné na iných predátorov. E, keď som práve s touto témou začínal, nejaké 10 rokov dozadu, tak práve výsledky prác, kde vlastne človek pristúpal k tým vtákom a, alebo k iným živočíchom a sledoval, z aké vzdialenosti uniknú, tak e, sa častokrát interpretoval aj zmysel vlastne predácie tými, tými prirodzenými predátormi. Ono sú niektoré štúdie, ktoré ukazujú, že áno, proste tá vzdialenosť, ktorej proste ten vták zdrhne pred človekom, koreluje do určitej miery e, so vzdialenosťou, ktorú vlastne vyvolá ten prirodzený predátor. Ale neplatí to na 100% a ten vzťah není veľmi silný. Taktiež e, stále nechápeme úplne úlohu tej dedičnosti, plasticity, evolučnej histórie e, vlastne v tom, v, tom, v, tom, e, v tom pochopení toho antipredačného správania a strachu. Tam by nám mohli pomôcť nejaké e, kontrolované experimenty. Ja som si práve povedal, že sa pustím viac teraz do tejto témy, pretože vždycky, keď píšem nejaké diskusie, v nějakých mojich článkoch, tak vždycky, OK, zjistíme pro semeské vtáky, boja menej, e, ako prostě vtáky mimo mesta. Ale čím to je? My vlastně nevíme, či jsou to prostě jedince, kterých vyfiltrovalo to prostředí, práve na základe nejakej personality, sú to proste ako tí, tí, tí odvážni jedinci, ktorí vstupujú do miest, alebo už sú to jedinci, ktorí prešli nejakou mikroevolúciou, nejakou adaptáciou na e, ľudskú aktivitu, alebo sú to proste jedince s nějakou vyššou uh, prostě behaviorálnou plasticitou, takže jedince, které se prostě například rychlo habitují. Asi to budou vlastně všetky tři procesy, ale my vlastně to teraz úplně nevíme. A ďalšou otázkou je, ako vlastně využívat tyto poznatky uh, v praxi. Uh, ako som spomínal, tak jedným z najsilnejších prediktorov toho, toho, tej meranej úrovne strachu je, je vlastne tá štartovacia vzdialenosť, ale tá častokrát bola vlastne zanedbávaná. Takže, takže poznatky z jednej oblasti sú častokrát veľmi zle aplikované na, na iné oblasti a, a vlastne úplne nevieme, nevieme, čo s tým. Tak, to, by, to je už proste skoro jeden z posledných slajdov, tak... Eh, aby som si nejak prihrial vlastnú polievku, tak eh, my sme sa vlastne rozhodli vlastne niektoré veci trochu osvetliť. Eh, rozhodli sme sa dať eh, spolu s kolegami dohromady vlastne všetky pozorovania e, tých únikových vzdialeností, ale aj mnohých iných faktorov e, u vtákov. E, tam sa nám podarilo zozbierať viac ako 170 tisíc pozorovaní pre takmer 3,5 tisíc druhov a zapojilo sa do toho cez 200 ľudí z celého sveta a vlastne budeme sa práve snažiť zodpovedať na niektoré tieto otázky. Ak by vás to vlastne zaujímalo, už, už nové data ako nezbierame, pretože som začal vlastne s čistením tej databázy, ale, ale proste môžete sami ozvať a, a proste, ak by vás čokoľvek zaujímalo. Tak a týmto by som vám vlastne poďakoval za vašu pozornosť.